بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين <clears throat> Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla wa'ala. Neka su slava i hvala uzvišenom Allahu onalika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom doliko je.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 S njegovim riječima <clears throat> naredbama, zabranama, savjetima, preporukama, radnjama i slično. <clears throat> I za svakog vjernika i vjernicu neophodno je kao što se upoznavaju s Kur'anom, Allahovom riječju, s Allahovim naredbama i zabranama, isto tako da se upoznavaju s riječima njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam jer Kur'an i sunnet su dva osnovna izvora naše lijepe vjere dini Islama i nemoguće je neispravno da se čovjek prihvati jednog od toga dvoga. Jedno drugo pojašnjavaju, jedno drugo tumače. A oba dvoje i Kur'an i sunnet su objava od uzvišenog Allaha. Stoga dakle, a svakom vjerniku i vjernici je da, kao što izučavaju, proučavaju Kur'an, da isto tako ništa manje izučavaju i hadise Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, odnosno njegove riječi, njegove radnje i ono što je šutnjom odobrio. Večera su za Allahu dželavala dozvolu imamo poseban hadis, iako su svi hadisi posebni. Govori o bitnim pitanjima našeg života. Kako, na koji način da ono što uradimo od dobrih dijela sačuvamo i koja to posebna dobra dijela da činimo. Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam postiče na jedno dakle činjenje dobrih dijela i upozorava na drugo ono zbog čega možemo izgubiti sva ta dobra djela, vežući za vjerovanje u Allaha i sudnji dan. Odnosno, da onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan, ne može sebi dozvoliti ostavljanje tih dobrih dijela, niti nakon učinjenih dobrih dijela sebi dozvoliti da ih upropasti tako lahko. Onaj koji vjeruje da će izaći pred Allaha, vjeruje u Allaha na dunjalu koji da će na ahiretu izaći pred njega. Pa kaže Imam Nevovi Rahimahullahu Teala koji ovaj hadis uvrstio u svoju zbirku od 42 hadisa. Kaže od Ebu Hureyre radijallahu an se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Men kane ju'minu billahi wal jevmil ahir fel jakul hajran au jasmut. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهِ I onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka se lijepo, najljepše obhodi prema svome komši. Neka prema svome komši iskaže plemenito ponašanje. فَلْيُكْرِمْ naredba. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر آخر فليكرم ضيفه I onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan neka ugosti svoga gosta. Neka iskaže gostoprimstvo svome gostu. Neka se na najljepši način obhodi prema svome gostu. I kaže hadis bilježe Buharija i muslima. Dakle, hadis je bez imalo sumnje vjerodostojen. Od Ebu Horeire radijallahu ta'alan se prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori samo dobro ili neka šuti. I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka se lijepo obhodi prema svome komši. I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka lijepo ugosti svoga gosta. Hadis bilježe Buharija i Muslim, mimo Buharije i Muslima bilježe mnogi drugi. Bilježi Imam Ahmed, bilježi Ebu Dawud, bilježi Imam Tirmizi, bilježi Ibnu Mađe, Ibnu Hibban, Imam Malik, zatim Ebu Avane i mnogi drugi. Hadis je poseban. Zato kažu da ovaj hadis je jedan od hadisa, to smo spominjali na skorašnjim hadisima kada smo komentarisali, da je ovo jedan od hadisa iz kojih proizilaze svi lijepi postupci kako da se lijepo obhodimo. Spominjali smo, je tako, i druge hadise. Kako kaže jedan od malikijskih učenjaka Ebu Zejd al kajravani svi lijepi postupci proizilaze iz četiri hadisa. Pa je spomenuo ta četiri hadisa. Ima li neko odba, od vas da bi spomenuo četiri, odnosno tri hadisa, ne mora. Ovo je jedan. Hm? Ono od lijepog islama jednog čovjeka jeste da se ostavi ono, onoga što, što ga se ne tiče. Niko od vas neće vjerovati potpuno dok ne bude volio drugom ono što voli sebi i ne srdi se. I ovaj četvrti hadis nemoj se srditi, voli drugima sve ono što voliš i sebi, mrzi drugima ono što mrziš i sebi, ostavi se ono, onoga što te se ne tiče, pozabavi se sobom i čuvaj svoj jezik, lijepo se obhodi prema tim tim, sebi najbližim komšija i pogotovo onaj koji ti dođe u kuću, gost. Tada su ti najbliži. Prema njima se posebno lijepo obhodi. Prenosilac, irhamu prenosilac ovog hadisa Ebu Hureyre, radijallahu talan, tako prethodio je, deveti i deseti hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, ni govorili smo, jel tako, nešto, nešto o njemu. Ebu Hureyre je jedan od posebnih ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu sam poseban je po tome, što se kratko družio, ali uzastopno sa Allahovim poslanikom, alihi salatu sam i zbog toga prenio najviše, najviše hadisa, zapamtio najviše hadisa, 5374 hadisa, kako se spomlije, jeli, u knjigama. Primio je islam nekako prije ili poslije bitke na Hajberu. Poticao je iz plemena Deus <clears throat> i on je jedan od onih koji su se odazvali pozivu Tufejla ibn Amra, Deusija, koji je dakle još u Mekki prihvatio islam, zatim pozivao, pozivao, pozivao svoj narod, ustrajavao sve dok Haman cijelo pleme Deus nije došlo u Medinu. Mekka, Medina, koliko se boravilo u Mekki, zatim medinski period i pred bitku na Hajberu, dakle došao i primio islam. Prije toga e, kažu učenjaci Hadisa i biografije da je imao ime Abdu Shams, rob sunca. Pa kada je primio islam, Allahov poslanik alaihi salatu uslam promijenio mu ime, što je bila praksa Allahov poslanika alaihi salatu uslam, pogotovo dakle ovakvih imena u kojima se nazire robovanje nekome drugom. Allahov poslanik, alaihi salocam, nakon njega, niko to ne smije dozvoliti da se roboje nekome drugom. Pa je zbog toga preimenovao, dao mu drugo ime. Razilaze se koje je bilo njegovo ime, ali ono na čemu se, kako kaže, kako kažu učenja cijeli smiruje srce, jeste da mu je bilo Abdurrahman ime. Da mu je bilo ime Abdurrahman. I poznato vam je li Ebu Hureyre, odakle potiče taj njegov njegov nadimak. Bio je pobožan, bio je mnogo učen, bio je čuvar sunneta poslanika, ali i salacom bio je kadija u Medini, bio je muftija također Medine, bio je poznat po svome ibadetu. Prenosi se da od njegovih gostiju koji su mu dolazili kod njega bili, kako jedan od njih kaže, sedam puta sam bio kod Ebu Horere i pratio sam ga svaki puta kada sam bio i noću boravio kod njega, da bi ustajao jednu trećinu, on klanjao, cijelu trećinu noći on proveo u namazu, zatim drugu trećinu njegova žena, zatim treću trećinu njegova, njegova sluškinja. Cijelu noć, svaku noć u njegovoj kući se klanjalo. I sam Ebu Hurere, radijallahu talan, kaže, podijelio sam noć na tri dijela. Jedan dio bih spavao, drugi dio bih klanjao, a treći dio bi ponavljao, ponavljao hadise. Poznato vam je li također da je znao 12.000 puta reći u toku dana subhanallah. 12.000 puta u toku dana govorio bi subhanallah. Umro je u Medini 59. godine po hijri u svojoj, kako kažu, otprilike 78. godini života. On nam prenosi ovaj hadis, poseban hadis, dakle, koji nam govori, o čemu nam govori ovaj hadis? Ovaj hadis nam govori o opasnosti jezika, jezik je taj koji može da sruši i doće hadis također moja za Ibnu Džebela u kojim poslanik Alihi Salocom direktno govori nakon što mu je ukazao na posebna dobra djela i njihove posebne specifične vrijednosti kaže hoćeš li da te upoznam s onim što ti može sve ovo uništiti ili hoćeš li da te upoznam kako da sačuvaš sva ova djela pa je rekao Bela ja Rasulallah svakako pa se Allahov poslanik alihi salacom uhvatio za jezik i rekao kufa alike haza, ovo dobro čuvaj. Ovo dobro čuvaj jezik, može poništiti sve. to nam je kod imama Buharije da je došao hadis da čovjek izgovori riječ, ne osvrne se na nju. Onako, nonšalotno izgovori je. A zbog nje bude bačen u džahnem 70 godina. Jezik čovjeka može da uništi. Ovaj hadis nam govori kako upotrebljavati svoj jezik, odnosno kako sačuvati svoja dobra djela i kojim dobrim djelima se treba posvetiti vjerniku Allaha i u sudnji, sudnji dan. Pa dakle, iz ovoga hadisa možemo izvući za nas brojne pouke i poruke. Prije svega, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kaže men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir svaki puta spominjući tri osobine istinskih vjernika U ovom hadisu Allahov poslanik alihi salatu sam spominje tri osobine istinskih vjernika jer na početku kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Doista ko vjeruje u Allaha i sudnji dan je takav, takav, takav. Pa vidimo iz ovih njegovih riječi. Nakon što spominje osobine istinskih vjernika, posebnih vjernika, ne oni samo koji jezikom kažu, a dijelima svojim sve to poreknu i slažu već kaže ko vjeruje Allaha i sudnji dan doista čuva jezik, čini dobročinstvo tim i tim. Iz tih njegovih riječi vidimo da vjerovanje u Allaha i sudnji dan čovjeka postiču na svako dobro. Vjerovanje u Allaha su i, i sudnji dan je posticaj na svako dobro. Zato vjernik treba da što je god moguće više upozna se sa Allahom Đalavala i treba da što je god moguće više upozna se sa sudnjim danom, sa drugim svijetom, što je god moguće više. Ono što čovjek, o čemu često sluša, ono što često čita, o čemu često razmišlja, to mu je često i na umu. A najpreće jeste da nam Allah bude na umu i da nam drugi svijet bude na umu. Ovaj svijet makoliko potrajao, ne može se porediti sa ahiretom. Sve što ima kraje kratko. Sve što ima kraje kratko. Ahiret je vječan. Ahiret nema kraja. Ovaj dunjaluk, makar se živilo i živilo u poređenju, kad je postao je kratak. Ono što je preostalo od njega je kratko. Zato vjernik što je god moguće više treba da se upozna sa svojim gospodarom na prvom mjestu, a zatim dakle i sa drugim svijetom. Da čovjek sebi stavi pred oči sve one stanice koje svi mi, ja i ti, svi mi moramo preći. Od kabura, od proživljenja, od izlaska pred Allaha, od primanja knjige u desnu ili lijevu ruku, od čitanja svojih dijela, od vaganja dijela, gdje nakon vaganja pa ako bude i u džennetu, džennet treba preko sirata, sirat je oštri od sablje, tanji od lake, postavljan, postavljan kroz tmine iznad džehennema, džehennem ispod. Kako su govorili ashabi, sve dok ne prođeš a, a, sirat, nemoj biti siguran. Sve dok ne prođeš sirat, nemoj biti siguran. Jer odakle će se spadati u džehennem? Veliki grešnici koji će na kraju boraviti u džennetu, ako im ne bude oprošten taj veliki grijeh, budu morali odgoriti u džehennemu za taj svoj grijeh, sa sirata će spasti. Sa sirata će spasti. I čovjek treba da to izuči što je god moguće više i da sebi stalno stavlja pred oči. Ono što čovjeka postiče na dobra djela jeste to. Zato Allahov poslanika alaihi salatu sam ovde upozoravajući na nešto što čovjeka može ha, bankrota, dovesti do bankrota da bankrotira jezik, i dobra dijela posebno vrednovana kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to veže za vjerovanje u Allaha i sudnji dan. Da bi nas postakao da činimo ova dobra dijela što je god moguće više i da sačuvamo ta dobra dijela čuvajući svoj jezik, to veže za vjerovanje u Allaha i sudnji dan. <clears throat> Zatim, hadis ukazuje jasno na veliku opasnost jezika. I nema ništa opasnije za čovjeka od njegovog jezika. Nema ništa opasnije za čovjeka od njegovog jezika. Sa, čovje, sa jezikom čovjek ulazi u islam, ali Boga mi vrlo lahko može izaći iz islama. Naravno i na drugi način se može izaći iz islama, ali sa jezikom počisto. Kako rekao, izgovori riječ, ne osvrne se na nju, može da bude bačen u džehennem dubok 70 godina ili koliko između istoka i zapada. Zato su došli brojni kuranski ajeti, brojni hadisi o opasnosti svakakvog govora, o obaveznosti da se govori samo što je dobro, a sve ostalo u što nisi siguran da je dobro, ostavi se. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan poznato je, također Selef je govorio mnogo o tome tako mi Allaha pored kojeg drugog Boga nema, istinskog Boga nema, nema ništa preče na zatvor od jezika. Ništa nije preče da se zatvori i da drži se u zatvoru što je god moguće duže od jezika. Ima i žube, ima i usne i opet izađe. Opet progubi. Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kaže kada čovjek poželi nešto da kaže, komtaš, pripremam se u skupu sam, hoću nešto da kažem, a? neka dobro razmisli o svome govoru koji želi da kaže. Prije nego li ga izrekne, ako uvidi da njegov govor nije štetan, da neće dovesti do zabranjenog, da neće dovesti do pokuđenog, onda neka kaže taj svoj govor. Ako njegov govor bude dozvoljen, onda, ako bude dozvoljen, onda je bolje da šuti. Kaže, hm, ako nije štetan, Ako neće dovesti do zabranjenog ili pokuđenog, neka kaže. Ako je i dozvoljen, ali možda može kasnije dovesti do pokuđenog, neka se ostavi. Ako njegov govor je li bude takav, neka se ostavi. Kaže imam šafija, kada čovjek poželi nešto da kaže, neka razmisli o svome govoru. Pa ukoliko uvidi da u njemu nema štete, neka ga kaže. Dočim ako zaključi, da u njemu ima štete ili nije siguran, ima li štete ili nema, neka se ostavi. Sve dok ne bude siguran u korist svoga govora. A kamo li da čovjek pusti jezik u pogon prije, prije nego li razmisli o svome, o svome govoru. Zato je došlo i ne govori ono zašto ćeš se sutra kajati. I ne govori ono zašto ćeš sutra tražiti opravdanje i ispriku. Imam Evzai rahimahullahu ta'ala kaže niko u životu nije iskušan većim iskušenjem kao onaj koji pusti svoj jezik. Nema većeg iskušenja od puštanja jezika na autoput. Kaže Fudail ibn Jad rahimahullahu ta'ala obavljanje hađa koji je bio na hađu zna da u tom kratkom periodu mnogo ibadeta, obreda pogotovo oni koji su ranije išli u sadašnje novije vrijeme pokušava se to olakšati. Ali u tom kratkom periodu od vrlo malog broja dana, mnogo i badeta umora ima. Obavljanje hađa, stražarenje na Allahovom putu, pa i sama borba, džihad, na Allahovom putu nisu teški koliko je teško sačuvati svoj jezik. I svi mi to dobro znamo. Čovjek nesvjesno opusti se u priču. Kada bi osvanuo s brigom da čuvaš svoj jezik, doista bi osvanuo s velikom brigom. Da osvaneš samo s jednom brigom, a ta briga je da čuvaš svoj jezik, znaj da bi osvanuo sa ogromnom brigom. Dakle, na nama je dobro da vodimo računa o čemu govorimo. Da znamo jasno, da naučimo koji je govor dobar, koji je govor koristan i da samo njega govorimo ako želimo da sačuvamo svoje dobra djela. Zatim, iz hadisa se zaključuje da je od imana šutiti. Da je od vjerovanja u Allaha i sudnji dan šutiti, sustegnuti se govora o kojem nema koristi, o kojem nema hajra. Poslanik Alihi Salavcom jasno kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Dakle, nemam šta da kažem pametno neću ni blentao, blesao da kažem. Nema koristi, neću ni govoriti govor u kojim ima štete, pogotovo u kojim ima štete. Spomenimo Allaha, nemojmo spominjati ljude. Svaki govor u kojem se veliča Allah subhanahu wa ta'ala je daleko, daleko korisniji. Zatim, Iz hadisa možemo zaključiti da nas islam postiče na sve putem čega se širi i učvršćuje ljubav među vjernicima. Ako budemo govorili jedni drugima korisne riječi, upućivali jedni drugima korisne savjete, zasigurno time ćemo i učvrstiti svoje odnose, učvrstiti svoje veze, proširiti se ljubav među nama. Ako budemo ismijavali jedan drugog, iza leđa ogovarali jedan drugog, potvarali jedan drugog, svašta govorili jedan drugome, zasigurno odnosi među nama će se zahladniti, prekinuti, neće biti veza među nama. Zato vidimo i to možemo vidjeti kroz svaki hadis, kroz svaki kuranski aj da je naša vjera došla zasigurno s najvećim, najboljim dobrom. Zato smo prošli puta kada smo komentarali suru El Alak, je tako kod ajeta Inne ila rabbike rođa rekli da je Allahu da je povratak Allahu i na dunjalku i na ahiretu. Kome se trebamo vratiti? Allahu ćemo mu se zasigurno vratiti na ahiretu, ali i na dunjalku se trebamo vraćati. Dobro, sigurno dobro za nas nalazi se u Kur'anu i sunnetu. Sve što je mimo Kur'ana i sunneta, nema osnove u Kur'anu i sunnetu, to ostavi po strani. Pozabavi se Kur'anom Kur i Sunnetu. Zatim, <clears throat> hadis govori dalje o obaveznosti lijepog ponašanja prema komši. Jer kaže poslanik alihi salatu vasalam fel yukrim džare. Naređuje, neka lijepo postupa prema svome komši. A pod lijepim postupanjem prije svega prema svome komši, kako je došlo u drugom citatu ovoga hadisa, jeste da ga ne uznemiravaš, Jer u drugom citatu ovog istog hadisa je došlo fela yu'zi jare. Neka ne uznemirava svoga komšiju. Dakle, u drugom citatu stoji ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka govori dobro, neka šuti. Zatim ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirava svoga komšiju. Pa se pod lijepim ponašanjem prema komši prvenstveno, prije svega misli da ga ne uznemiravaš. Bilo čim. Što god je za njega uznemiravanje, uznemirava ga, toga se trebaš ostaviti ako vjeruješ u Allaha i povratak njemu na sudnjem, na sudnjem danu. Onaj ko ne postupa na takav način, ko uznemirava, taj nije dobar vjernik. Zaključujemo iz ovog citata, a također i iz drugih hadisa. Pa jedan od tih hadisa poznat vam je, kaže poslanik Alihi Salacom, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Kažu ashabi, ko više Allahov poslaniče? Kaže, onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Onaj od čijeg uznemiravanja nije miran, nije siguran njegov komšija. Tako mi Allaha ne vjeruje. Ne vjeruje nikako ili ne vjeruje dobrim imanom, nećemo komentarisati. Da bi se vjerni koji želi sebi dobro i na dunjalku i na ahiretu pobojao i ostavio svakog vida uznemiravanja komšija. Zatim, došlo je u hadisu, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka čini dobročinstvo svome komšije. Neka se lijepo obhodi prema svome komšiji. Nije rečeno prema komšiji muslimanu. Je tako? Rečeno je, fel yukrim džarahu. Neka se lijepo obhodi prema svome komšiji. Riječi su općenite. I lijepo obhođenje je naređeno, stavljeno u obavezu prema komšijama mako oni bili. Ali, ukoliko je tebi najbliži komšija, njegova vrata tebi najbliža, musliman i još iz bliže rodbine, onda on ima tri prava kod tebe. Kao komšija, kao musliman brat i kao rodbina. Ukoliko je može se desiti rodbina, komšija, nije musliman. Ima ljudi koji prihvate islam. Je tako? Ima ljudi koji su odmetnuti islam. Takvih danas imaš koliko hoćeš. Ali opet imam dakle pravo komšije i pravo rodbine. Ima ljudi koji su samo komšije, niti su ti rodbina, niti su vjernici. Ali su komšije. Ali su komšije. Dakle, njegov, njegovo pravo je manje, njegovo pravo je jedno, pravo komšije dok dakle drugi imaju veće pravo. Ali svejedno, dakle komšija obavezamo je obavezamo je činiti dobročinstvo i poznato nam je sire životopisa Allahovog poslanika alihi salocom da i u njegovoj blizini, u njegovom komšilu koje je bilo židova, tako jevreja kojima je on činio dobročinstvo. Kojima je on činio dobročinstvo. <clears throat> I poznati su nam drugi brojni hadisi koji govore o ovom pravu komšije koji ima kod nas jedan od najupečatljivijih možda hadisa, kaže u njemu Allahu poslanik alihi salatu sam, Džibril mi je toliko poručivao dobročinstvo prema komšiji da sam pomislio da će jedan drugoga nasljeđivati. To je komšija maltene poput brata. Da će jedan drugoga nasljeđivati. Neprestano mi je Džibril oporučivao dobročinstvo prema komšiji da sam pomislio da će jedan drugoga nasljeđivati. Zatim u trećem dijelu hadisa kaže poslanik alihi salacom ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka se lijepo obhodi prema svome gostu. Dakle, lijepo obhođenje prema gostu, usluživanje gosta, iskazivanje gostoprinstva gostu je od osobina vjernika, istinskih vjernika. Pogotovo što se kaže putnik, namjernik, čovjek koji prolazi, ostane bez mogućnosti bez sredstava da nastavi put pa svrati ili ga ti pozoveš onda takva osoba pogotovo dakle ima pravo na tvoje gostoprinstvo čak možete se vratiti na knjigu ovo zadnje ovo je Muhammedi sallallahu alaihi sallam Allahu poslanik i njegovo, od, njegovo obhođe njegov odnos spram jeli, gostiju pa tamo imate i druge hadise čak se daje pravo gostu da uzme svoje pravo od onoga kome dođe da uzme svoje pravo. Zato, dakle, sve to nas postiče da prema gostima se obhodimo na najljepši mogući način. To je, dakle, pokazatelj našeg imana u Allaha i sudnjina. U drugim hadisima se pojašnjava šta se prvenstveno misli pod gostoprinstvom gostu, iskazivanje gostoprinstva gostu. Pa se kaže da primimo gosta nasmijana vedra lica, ne da se smrknemo kad nam neko pozvoni i mi otvorimo. Ili kad se neko najavi i mal bujruma, makar i na kahu, da nam to bude nevoljno. Znači da dočekamo gosta nasmijana i vedra lica, da požurimo, da ugostimo gosta sa hranom i ostalim što je potrebno i da ga mi lično služimo. Gost došao nama, najavio se nama, gde dijete tamo, gde ženo spremi, dijete unesi, iznesi, gde početi ovo. Od lijepog obhođenja prema gostu jeste da ga ti služiš, da ga ti ih izmetiš naravno od tvojih vrata do gosta, neće tetka ući jel donijet, nego ti odeš, doneseš i poslužiš. Da ga poslužiš brzo, najave se gosti, kod nas bi trebalo da već u najmanju ruku suđe kahvensko čeka na stolu kad gost dođe. A ne trebaš pola sata čekat na kahvu. Trebaš da ideš, kahva se stavlja. Poznato nam je tako kazivanje o Ibrahimu, alihi i salocom i dolasku Meleka kako je brzo uslužio, došli meleki u ljudskom liku, kako je brzo uslužio svoje goste. Uslužio ih sa pečenim teletom. Nemoguće kad su oni došli da je otišao, zaklao, ispekao, nemoguće za kratko vrijeme, pa se kaže da je već imao spremljenu hranu za goste. Ibrahim posebno bio gostoprimljiv. Imao posebno mjesto gdje je čuvao hranu za goste. I kod nas starih, hađija to može potvrditi, je bila posebna gostinska soba. Kad dođe gost, za njega posebna i posteljina i posebna soba, sve pripremljeno. Jer je prije bilo puno gostiju, danas nema. Danas se ni rodbina ne bilazi. Kamo li da ti dođe u goste? sa strane. Dakle, da požurimo, da ugostimo gosta prije svega, da ga dočekamo vedra nasmijena lica, da požurimo s onim što imamo, ne treba se čovjek jeli, pre, e, prenamagati <clears throat> i da ga on lično služi. <clears throat> Pa dakle, iz svega ovoga možemo zaključiti da doista onaj koji vjeruje Allah i koga je strah odstojanja sutra na sudnjem danu pred Allahom, dželavala. Treba da kod sebe izgradi ove tri osobine. Da čuva svoj jezik. Da govori samo dobro, da zna šta je dobro, da se preispita je li korist u tom njegovom govoru ili da ostavi. Da vodi računa o pravima njegovog komšije, da se lijepo obhodi prema svom komšiji, da se čuva uznemiravanja komšije i također da se lijepo obhodi prema svome gostu kada mu dođe. Iz ovog hadisa također možemo zaključiti da se da je sastavni dio imana, da su dijela sastavni dio imana. Je tako? Kaže poslanik Alihi Salatusom, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, zatim, kaže, neka se lijepo obhodi prema svome komšiji neka se lijepo obhodi prema svome gostu. Obhođenje je dijelo, radnja. Po učenju ahli sunneta val džemata, sastavni dio imana jesu, <clears throat> jesu dijela. I iz ovoga hadisa možemo e, izvesti pravilo da je šutnja bolja od govora, osim kada se pouzdano zna da neki govor je koristan, da u sebi sadrži čistu koristu šutnja je bolja odgovora. Osim kada se zna da se u govoru nalazi, nalazi sigurna korist. Ima još poruka i pouka, ali dovoljno je. Iz hadisa vidimo dakle da je dozvoljeno čovjeku negirati iman da bi ga zastrašio. To ne znači da mu negiraš iman u cijelosti. Ali da, da bi ga zastrašio, da bi se on pobojao i da bi ga postaknuo na posebna dijela i da bi ga postaknuo da se čuva posebnih zabranjenih dijela, možeš reći, nisi nikakav vjernik. To se ne misli da nisi nikako vjernik. Nisi dobar, ne valja to što se nalazi pri tebi. Nikakav vjernik. Jel, i slično. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ako ima neko nešto da pita, bojim.